Անվտանգություն, ապահովություն, սահման, սահմանամերձ, սահմանապահ, տեղահանվածներ ու ազատ բնակվոնդ, վերաբնակիչներ, կորսված վարելահողեր։ Պատերազմից հետո մեր բառամթերքի մեծ մասը այս բառերն են կազմում։ Այս բառերն իրենց ամբողջ ուժով ու խորությամբ զգում ես հատկապես գյուղերում, որտեղից ճշնամու դիրքերը անասելի մոտիկ են։ Պատերազմից հետո Վարդաձորի ազատ բնակվոնդի 14 առանձնատնից 12-ն արդեն վերանորոգվել է, դրանցից 9 արդեն հանձն հանձնվել է վերաբնակիչներին, բայց նրանցից քչերն են այժմ գյուղում ապրում։ Պատճառները տարբեր են, ասում է գյուղապետ Սամվել Սարաջյանը։ Այս փաստը անհանգստացնում է ոչ միայն իրեն, այլ նաև գյուղացիներին։ Խնդրի մասին բարձրաձայնել են նաև պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ հանդիպմանը, որոշել նամակ գրել համապատասխան կառույցներին իննում կարծեմ մարդ ապրում, կարծեմ ասում եմ նրա համար, որ ռեալ չեն ապրում։ Իշխանաձորից եկած մարդիկ են մի օր ստեղ են, մի օր ստեղ չեն։ Այդ մարդկանց տեղավորել ենք իրենց կահույքով, ամեն ինչով պետության կողմից տրվել են։ Ես կարեչում այդ մարդկանց հերագնատի մարդիկ են լիդը եկալ են, բայց որոշները շահից ելնելով եկալ ընտանիքը գրանցորդ Հայաստան մարդիկ են, տոնու երկալերսկի, ռվամ չնիկանի, հոգի, որոշները դե պաճարաբանում են ասում են ասկերան աշխատում ենք ասում ոչ իչ դե կենամ են կյամ ու տիմիքանը հոգի, ազի մասի մաս ծախսեր են կրալ, օրինակ այդ տներան կարելի է հետագայում ի որոշում ու դեն ընդունած, եթե գյուղում ամուսնացող մարդ տղա կա ջահել ամուսնանում է, պետությունը տոնոտ ինչանը տայուրան, լիմին է ծախսը տրալա, չպիտի եմի մի մարդու տա։ Սեփական վարելահողերի մեծ մասը կորցրած, եղածը մշակող վարդաձորցիներն ամեն օր այգի ու դաշտ են մտնում ճշնամու անմիջական դիտարկման պայմաններում։ Վարելահողերի 1400-ից մոտ 430 քառակուսի մետրը պատերազմի հետևանքով անցել է ճշնամու վերահսկողության տակ, պատմում է համայնքապետը։ Իսկ տնամերձայգիները մշակելու համար ռոռոկման ջուր է պետք։ Իսկ այստեղ խմելու ջուրն էլ խնդիր է։ Եթե ջուր լիներ, Վարդաձորի թուզը, թութն ու խաղողը կարտահանվեր նույնիսկ։ Խմելու ջրի հարցնա ներքին ցանցը բավականին լավ ցանցակառուցված ֆրանսիական կազմակերպության կողմից, բայց ջուրը չի հերիքում։ Մեր ջուրը հիմնականում գալիս էր Վազգենաշենից, Իգնահոս, բայց հիմա որ չկա, Ասկերանից պոմպերով են մղում ու օրը 1.5-2 ժամ ջուր ալին։ Եթե ջուրը լինի բավականին մեծ աշխատ արտադրանքներ կհեզգում տնամերձները մոնելու կարողանան անել։ Ջրի պակասը խնդիրներ է ստեղծում ոչ միայն կենցաղում եւ հողագործությամբ զբաղվելիս, այլ նաեւ անասնապահությամբ։ Տարոտավերերի քիչ ա, շատ քիչ ա, առաջ էլ ընտառում էինք պահում։ Դա ջուր ա եղել, հիմա չկա։ Հիմա պիտի գյուղնախարարությունը այդ ձևի կարծեմ ծրագիր ունի։ Այդ ջրերը պիտի հասցնին դեղ, եղածը մաքրի, որ ջուր լինի, որ տանեն պահեն։ Շատ լավ տեղեր կա վերևում, ընտառում բացատներ կա պահելու համար։ Բայց անվտանգ։ Անվտանգ, հա, անվտանգ։ Ջրի պատճառով հնարավորություն չունեք տանելու։ Եթե դաշնային պայմանները նույնիսկ անվտանգել լինի, էլեանացները ընդեղ կա, վարուցանք կա, ընդեղ չես կարա։ Մի կերպ պահում են գլի։ Խնդիրներով հանդերձ գյուղում նոր ընտանիքներ են ստեղծվում պատրաստական ապրելու վարդաձորում։ Գյուղը պատմամշակութային վայրեր ունի, հատկապես գյուղի հին թաղամասում, ասում է գյուղապետը։ Այն կարող էր զբոսաշրջային լավ վայր լինել, եթե ճանապարհն անբարեկարգ, դիրքն էլ ճշնամուն այդքան մոտ չլիներ։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։